Abenduak amar ditu gaurko honetan astelena da eta hau berrion albistegia duzue, berriozari irretiaren albiste emankizuna eta kirolarekin hasiko dugu beraz gaurko kontakizuna, kirolaren eguna ospatuko baita bihar bertan auditorioan, berriozarko udalaren kirolsailak omenaldia egin nahi die gure herriko kirolari nabarmenei eta horretarako gala bat antolatu du biharko. Hala, lehenik eta behin, eh, kirolari txikien janedanei buruzko aurkezpen bat eginen da, horren ostean, Javier Andueza mendizaleak berriozar inguruko mendi bilaldi zenbaiten berri emanen digu, eta azkenik aurtengo kirola ipamenak banatuko dira. Itzordua esan bezala bihar bertan izanen da, abenduak amaika, arriatxaldeko zazpietan entzunaretoan. Eta kirolarekin jarraituz berriozarko mendiastearen irugarren edizioaz eh, mintzatuko gara. Mendi, mendiaren irugarren astea antolatu du BKE menditaldeak. Asteazken honetan abenduak amabi ikusentzunezko emanaldia eskainiko du Xabier Andueza herriko mendizaleak nire ibilbideak izen burupean kulturgunean izanen da hori arriatxaldeko zazpi terdietan. Abenduaren amalauan ostiralarekin BKM menditaldeak 2008an Himalaiara egin zuen eh, espedizioari buruzko ikusentzunezkoa eskainiko du, hau ere arratsaldeko zazpi terdietan eta kulturgunean. Eta abenduaren amabostean berriz, eh, datorrien larun batean, inigo barberenak Monterrosaren inguruko lau milakoen e, eh, ibilbidea bari buruz eh, hitz eginen du, ikusentzunezko emanaldi baten baitan. Bukatzeko abenduaren amaseirako berriozarko mendizalek e, mendiateraldia antolatu dute, mila laro gehitama metroko irakurri izeneko mendira. Itzordua eguzki plazan eginen dute goizeko goizeko bederatzietan. Aurreko astean, hemen Kaixo Berriozar magazinean, e, ba, kinirekin itzegin genuen, BKE menditaldeko kidea, irretiko kolaboratzailea, eta mendi asteko, mendi astearen eh, antolatzaileetako bat, eta berak kontatu zizkigun, ba, aste honen inguruko go, nor, gora berak, eta baita, ba, ura prestatzeko egin beharri izan duten languzia. Llevamos prácticamente desde octubre organizando todo, Eh, son muchas horas, mm, se hace con, cariño porque si no estas cosas no se harían, la gente se quemaría. También es cierto que hay gente que le toca pringar más que a otras, pero al fondo, al final, si lo que realmente te gusta es este mundillo, eh, lo haces a gusto. Mm. Yo muchas veces he estado hasta, la, bueno, Eguski eh, Plaza habrá recibido correos míos <laughs> a la una y media de la mañana de, carteles, de actividades, de, correos, de y es porque estoy en casa preparando cosas cosas que, que, puedo hacer yo y, las, las, voy enviando.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 Ostiralean dira ateratzekoak arriatxaleko lauter dietan ordu ordu horretan bertan manifestazioa aterako dira aurrekin Euskal Herria plazaraino. Eta ostiralean ere berriozarko ondare inmateriala aurkeztuko dute gure herriko ondare materia gabearen inguruan egindako lana jendaurrean aurkeztuko dute ostiral honetan 2011 garren urtean berriozarko udala gure herriko ondare materia gabea biltzea eskatu zion Nafarroako Unibertsitate Publikoari lanaren xedea da gure herriko adineko pertsonei informazioa eskatzea joan den mendearen mendean gure herria nolakoa zen jakiteko eta garai hartako bizi arlo guztietan ezagutzeko etxea lana familia eskola eliza harremanak eta abar luze bat proiektuan aurre ikusia dago 30 elkarrizketa grabatzea bideoz eta lehenbiziko 10 elkarrizketak eginak daudeia da eta hoiek izanen dira ostiral entzunaretoan aurkeztuko direnak arratsaleko 6 dietatik aurrera Eta gure albiste sortarekina amaitzeko, kanpaina beti eh, berri baten berri eman behar dizuegu, e, abenduaren batean abian e, jarri baitzen, erabiletako jostailuak eta mugikorrak sakelako telefonoak e, jasotzeko kanpaina. Erabiletako jostailuak e, bilduko dira egun hauetan baliabide gutxiagoko beste pertsona batzuek jostatzeko aukera izan dezaten, gertu dauden egu berri eta urte bukaera honetan. Bestalde, erabiletako sakeleko telefonoak emateko aukera ere egonen da eta bildutako dirua gurutze gorriak antolatutako gizarte proiektuak buru burutzeko erabiliko da. Jostailuak auzokidea laguntzeko elkarteak banatuko ditu egu berritako kanpainan eta ba, zuen eh, jostailuak, zuen gailuak utzi nahi baldin zue, gizarten eh, gazten, gizarte etxean egin dezakezue, aste artetik igandera, arretxaleko bostetatik zortzietara, arte kale kaleko seigarren zenbakian. Sakelako telefonoei dagokionez berriz, gazten gizarte etxean banatzearekin Berriozarrekin batera, Berriozarko Institutuan eta Berriozarko Udaletxeko Bulego Nagusietan utz ditzakezue astelenetik ostiralera goizeko ordutegian. eta labur-labur, baina eh, eguneko egunkariei buruz eh, mintzatuko gara orain, leherro buruak irakurriko ditugu, lenik eta abein, diario de notiziaz izanen dugu aipagai, eta hau da leherro buru drama, gamesan, eh, manifestazio jendetsua, gaur eta biharko lanuztearen zain. Bestelako kontuen artean, iruñeko ba, tokiko aferak aipatzen ditu, hau besteak beste, estafeta kalea trafikoari moztuta egonen da, aste arte honetan, gara baten instalazioa dela eta e, bestelako kontuak ere badak hartza ezkuntza gaiak esate baterako estatu osoko errektorek manifestu bateratua aurkeztuko dute gaur murrizketen aurka eta bukatzeko albiste xelebre bat, hogei bat dioz badute eksorzista ofizial bat tartean iruñekoak. Música Gara egunkariak ere badakartzain bat eh, gain Nafarroaren e, ba, inguruan, baina ba, lenik eta behin Durangora joanen eh, gara lerroburu nagusiarekin aurre ikuspen guztiak gaindituta Durangoko azokari begira. Eta kontu ekonomikoak, lan kontuak, gizarte babesa gamesako langileei iruñeko kaleetan, hori aipatzen du garak bestelako kontuen artean, hause pepek planteatzen duen zentsoaren eh, aldaketak beste zeinu bateko mehatxatuak baztertzen ditu. Eta eh, politika kontuetan eh, UPNen dauden barne arazoak aipagai ditugarak. UPN Jolanda Bartzinaren kontra lehiatzeko prest agertu da Alberto Catalan. Bukatzeko, Europara doan gara, onako albistearekin Espainiak Bruselan ordezkatzen duen bostetako bat da Nafarroa. Eta gure kiosko digitalarekin amaitzeko diario den Navarra aipagai izanen dugu. Hauxe lerreburu nagusia funtzionarioen lanaldia zabaltzearen luzapena eztabaidatuko da gaur parlamentuan. Bestelako <clears throat> Barkatu, bestelako kontuen eh, artean, hause, iruñeko deskaltza oskaleko igogailuak, iru aldiz bandalizatu dituzte 2012an. E, aditzori erabiltzen dute bandalizatu. Bestelako kontuen e, artean, e, ba zeresan handia emanen duen afera. Hasiain Nafarroako kutsako presidenteak xantaia kasu bat salatu du zeinean Santiago Zerbera inplikatua dagoen eta bukatzeko azken e, arazo bat, azken afera bat e, ba, puri purian dagoena. Gau giroko amar lokal salatu dituzte iruñean aforoa gainditzeagatik. Eta egunkariei begiratua eman ostean, eguraldiari buruz mintzatuko gara orain. eguraldia ba, hotza, mm, zer besterik eh, esan, ezin besterik esan, oraintxe bertan, 0 azpitik bi graduko temperatura daukagu berrio zarrien, eta asko jota termometroek zazpi graduraino e, eginen dute gora, egunean zehar eh, zeruak hori bai, ba, oskar bi, laino batzuk agertuko zaizkigu, arretxalde partean, baina euririk ez. Hauxe izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.